brojnom kaže uzvješeni da Allah kaže ova ljude prema onome što zasluži ništa živo na končini zemljenoj ne bi ostavio subhanallah međutim Allah te bareke u tala ostavlja nas do roka određenog i on zna dobro robove svoje kaže Allah te bareke u tala dalje ako neko od vas uradi kakvu ružno djelo tako إذ آه، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم إذ لحكو مثل نستي فاست زاتيم يتاكو فوكاية ثم تاب ونسي فوكاية من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فاست فوكاية يبوبر يتاكو Allah će zaista u prvom dijelu Eh, Selefu Salih kažu svako ko griješi prema Allahu, taj je neznalica. Pa se poslije pokaje popravi, to jest ko napusti grijehe koje je radio, poputno i se kloni i zatim odluči da se neće to više ponoviti i popravi svoje stanje čineći eh, u buduće dobra djela. Kažu uzvišeni, pa Allah će to doista oprostiti i milostiv biti. Tako da eh, riječ koja je spomenuta u ovom džehale u ajetu ne znači ko uradi u neznanju, tako. Međutim, već ko uradi iz e, lahkomislenosti, nerazumnosti, e, možemo slobodno reći manjkavosti znanja, nepromišljenosti, pobožnosti, tako dalje, to ne možemo prevesti bukvalno ko uradi u neznanju, jer kad bi to tako preveli, onda su harala koliko bi ljudi morali zašto sve opravati. Kaže Allah, te bare tala kraju ovog obećava da će oprostiti iskrenom onom ko se pokaje njegove grijehe, a da nije njegova obećanja, slašna bi ga pravda koja se ogleda u to počinilac grijeha, trebao biti kažen, a za dobro djelo nagrađen. Na primjer, čovjek griješi 50 dana, pa se pokaje i poče raditi dobra djela 50 dana. U tom slučaju, pravda je da bude kažen za nepokornost koju je činio 50 dana, a zatim da bude nagrađen za pokornost koju je činio 50 dana. Allah se barek je ta'ala se obavezao tako da će biti milosti, tako da svi ovi, subhanala, 50 dana nepokornosti oprašta koliko, braća moja i sestre, u samo jednom momentu, Allahu akvar. I ne samo to, kaže Allah, te barek je ta'ala, illa إلا من تاب salihan وعمل سالحا فأولئك يدبلون الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كاجه ازبشني ali onima koji se pokaju i dobra djela budu radili, Allah će njigo, njihova ružna djela u dobra promijeniti, subhanallah. A Allah prašta i sagostane. Pogledajte, kaže izvišeni, tako da će grijesi iz prošlosti postati dobra djela. Subhanallah. Wa kane bil mu'minine rahima. Wa kane bil mu'minine rahima. On je prema vjernicima samilostan. Ovo je, braćo moja, posebna vrsta uh, milosti koja uvata samo vjernike i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže uzvišeni, wa kane bil mu'minine rahima. A on je prema vjernicima samilostan. Na dunjalku se ova milost ogleda u tome što je svoje robove uputio prema istini koju drugi ne poznaju. Pokazao im put sa kojeg su zalutali i skrenuli. Zagovornici, zagovornici e, kufra i notarija, a na ahiretu i je poštenio velikog straha. Naredio je uzvišenim melekama da dočekaju njegove robove radosnim vijestima o ulasku u džennet E, i što je i ja tako je uzrokom spasa od vatre što je sve odraz njegove ljubavi i samilosti prema njima o Allahovoj samilosti prema vjernicima govori se u hadisu koga prenosi Omer ibn Hatab radijallahu an u kojem stoji da je vjerovjesnik sallallahu wa sallam doveo e, roblje među kojima je bila jedna žena dojlja koja je tražila svoje dijete, pa kad ga je našla, privila ga na grudi i zadojila. Tada nas poslanik Ali Siratu Vassalam upita, šta mislite, da li bi ova majka bacila svoje dijete u vatru? Rekli smo ne, osim ako je neko ne bi prisilio, a poslanik Ali Siratu Vassalam kaže, Allah je milostiviji svojim robovima od ove majke prema svome djetetu. وهو الغفور الرحيم on prašta i milostiv je el gafur je onaj koji pokriva počinioca greha otkriva ga i ne iznosi njegov postupak na vidjelo i prašta njegov greh el gafur je onaj koji pokriva počinioca greha od danas sebi malika radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi wa sallam rekao radite dobro cijeloga svoga života izložite se Allahovim mirisima jer Allah ima mirise svoje milosti koje daje kome hoće od svojih robova i molite ga da sakrije vaša ružna djela i da vas sačuva od straha od Safana bin Mihreza radijallahu anhu prenosi se da je rekao bio sam u društvu imen Omera kad se pojavi neki čovjek a on mu reče šta si čuo Šta si čuo da Allah, da Allah poslanik alaih sallatu wasalam govori o tajnom razgovoru na sudjem danu? A on reče, čuo sam da govori Allah tebareke o tala će na sudjem danu približiti vjernika i staviti na njega svoju koprenu i sakriti ga od svijeta. Zatim će ga onda upoznati sa njegovim grijesima i reći će mu, znaš li za taj grijeh? Znaš li za taj grijeh? pa kad mu iznese njegove grijehe i on vidi da je propao, Allah tabarak je utala reći će, sam te grijehe sakrio ljudi na dunjalku, a danas ti ih praštam. Pa će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela, subhanallah. Što se pak tiče nevjernika i munafika, njima će reći, ovi su izmišljali laži na gospodara svoga, neka je Allahovo prokletstvo, stigne zulumčare čuvar vahuva arhamur rahimin i on je najmilostiviji pa kaže Allah dalje وليصفحوا kaže Allah subhanahu wa ta'ala zar vama ne bi bilo drago da imamo Allah oprosti الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله برشت i samilostanje. To jest, vaše opraštanje onima koji su vam učinili neki od vid nepravde ili nasilja, uzrok je da je Allah oprosti vama. Allah je opisao svoga poslanika, sallallahu alihi wasallam, ovim plemenitim svojstvom milosti. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم došao vam je poslanik jedan od vas i teško mu je što ćete na muke udariti a on jedva čeka da krenete pravim putem a prema, prema vjernicima je šta blage milosti dalje Allah te barake od ta'ala opisuje iskrene vjernike svojstvom samilosti Muhammedur Rasulullah والذين معه أشدأوا على الكفار رحماء بينهم Muhammed je Allahov poslanik a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima a samilosti među sobom poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao je vjernike općenito kao milostive prema svojim stvorenjima od Abdullah ibn Amra radijallahu anhu prenosi se da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam rekao onima koji su milostivi smilovat će se milostivi smilujte se onima na zemlji smilovat će vam se onaj na nebesima kaže dalje Allah tabareke wa ta'ala bilo da vi dobro djelo javno uradite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite pa Allah mnogo prašta i sve može svako dobro koje uradite bilo tajno ili javno. Oproštaj onome koji vam je nanio zlo, vas približava Allahu. A on vas obilato nagrađuje za vaša dobra djela. Jedno od svojstava uzvišenog Allaha jeste da oprašta svojim robovima iako ih može kazniti. Zato Allah i kaže mnogo prašta i sve može. Sufjan ibn Husein rekao je, El Hasan je često ponavljao ovu dovu. Allahu moj, hvala ti na blagosti poslije tvoga znanja i hvala ti na oprostu poslije tvoje moći. Postoje određene predaje u kojima se navodi da ovu dovu uče Meleki, nosioci Arša. Od Ebu Hurireta, radijallahu anhu, prenosi se da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam rekao sadaka ne umanjuje metak, a Allah čovjeku koji oprašta samo uvećava ugled, a onoga koji je ponizan Allahu, Allah uzdigne. U drugoj predaji je kazao sadaka ne umanjuje metak, a čovjeku koji oprašta učinjenomu nepravdu, Allah samo uvećava ugled, zato opraštajte. Allah će vam povećati ugled. Sadaka umnogostručuje dobra djela čisti čovjeka od skrtosti i grijeha. Poslanik Ali Sratu Vassalam kaže na troje ću vam se zakljeti, a ispričat ću vam i hadis, pa ga upamtite. Čovjekovi metak neće umanjiti sadaka. Svako će osobi koji bude učinjena nepravda, pa istrpljivo podnese Allah povećati ugled. Nijedna osoba neće otvoriti vrata prosjačenja, a da joj Allah neće otvoriti vrata siromaštva ili je kazao slično tome. Nije dozvoljeno da čovjek svjesno griješi i u tome ustrajava, tvrdeći kako je Allah milostiv, kako će oprostiti, a to nije dozvoljeno iz nekoliko razloga. Prvi, ustrajnost u činjenju malih grijeha prelazi u veliki, jer takav postupak sadrži pocijenjivanje i smatranje nevažnim Allahove prijetnje kao i sigurnost od njegove kazne ustrajnost u malim grijesima sigurno vodi ka velikim. Onaj koji ustrajava u malim grijesima olahko svata i grijehe i prijetnju koja je izrečena ako se grijesi budu radili. Kad osoba ustrajava u činjenju malih grijeha samo je pitanje vremena kada će prijeći na velike. A osnovni razlog koji vodi ka tome jeste pocijenjivanje iskorištavanje samih griha koji radi, što je postupak koji sigurno ukazuje na licemjerstvo. Istinski rob Allahom svaki grih smatra opasnim. Zašto? Pa zato što ima izgrađenu svijest o veličini gospodara. A oblik licemjerstva je da svaki grih smatra malim i nevažnim zbog slabosti i slabe svijesti u veličini. Allaha barek je Mutala. Griješenje sigurno vodi ka kufru, a mali grijesi otvaraju vrata velikim, a veliki otvaraju vrata kufru. Svaki grije na čovjekovom srcu ostavlja tamu mrlju koja sa vremenom proširi i prekrije svjetlo upute i u potpunosti oslabi iman. Na taj način čovjek postaje lahak plijen šeitanu da ga zavede u potpunosti. Allah te bareke ve ta'ala kaznit će određene grešnike, posebno one koji su svjesno olahko činili prijestupe. Jer kad čovjek zna da je nešto zabranjeno, a to ipak čini, takvim postupkom se povećava i grije Uzvišeni Allah nakon svoje milosti spominje svoju kaznu. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali wa anna azabi huwa al-azabu al-alim ali da je kazna moja kazna iz ovih ajeta braćo moja i sestre možemo zaključiti da možemo potvrditi Allahove osobine milosti i oprosta a to je odgovor džehmijama i muhtezilema i ašarijama i svima onima koji slijedi a zatim i potvrda Allahove jednoće i njegova, njegova gospodarstva. To je bilo, braćo moja i sestri, što sam pripremio večeras sa vama za večeras. Nastavit ćemo uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć sljedeći put. Malo sam prehlađen, nemojte mi zamirovat, a zaista puno ima i posla, pa možda se u mom govoru već osjeti umor i zamor, želim da vas nasihatim bratskim nasihatom, klonite se onoga što vas se ne tiče, nemojte obazirat se na razne govorove i priče, provjeravajte dobre informacije, u vremenima koja su iza nas, i ispred nas, družite se sa Allahovom knjigom, sa sunnetom poslanika, ali i salatu wasalam. Zaista su ovo teška vremena. Zato blago onome ko se spasi. Nemojte sebi, braćo i sestre, prizivati iskušenja. Nemojte e, precenjivati svoju snagu. Nemojte precenjivati svoju snagu. Moramo dobro paziti e, koliko možemo, koliko smo jaki, koliko smo snažni. Nemojte popuštat na račun nikoga. Čuvajte Allahove propise. Čuvajte njegove granice. Nemojte se raspravljati. Raspravljanje vodi u propast. Nemojte se nadmetati u imetku. Osjećate siromašni. Čuvajte dobro svoj iman. Klonite onoga što vam tišti dušu i ne bi voljeli da vidje drugi ljudi udjeljujte na Allahovom putu. Nazivajte selam ljudima. Pozivajte ljude blago u Allahovu vjeru. Budite od onih koji su svoja prsa očistili i otvorena budu prema svim muslimanima. Budite od onih koji vole islam. Budite žive islam. Budite od onih koji se ne brinu šta će biti sa njima budite pravedni. Nemojte činiti zul nikom. Nemojte vam, braćo moja i sestre. Mnogo opućujte dove Allahu Tebare Kevotala. Osanjujte se sa njim. Svoje duše nahranite njegovim govorom. On će vas napojiti vralom dženneta. Učenje njegova govora smirivat ćete se. Jer Allah kaže, zaista se duše kada se Allah spomene, one se smire. I zaista, braćo moja i sestre, onaj ko se druži sa Allahovim govorom, sigurno će osjetiti smirenost svoje duše, a danas su mnoge duše uzburkane. Danas su mnoge duše postale nervozne. Danas su mnoge duše muslimana postale grube, postale su osore. Zašto? Zato što nam nema Allahove milosti nad nama. Kaže Allah uzvišeni, Allahovo milošu ti si blag prema njima. Subhanallah. A da si bio osuran i grub, svi bi se od tebe razbježali. Pogledajte, Allah tebareke u ta'ala je uslovio našu milost svojom milošću, poklanjanjem pažnje u strane njega, njegovim robovima. Pa što nismo milostivi? Zato što se nama nije smilovalo. I nije ništa to što mi nismo milostivi. To nije ništa u odnosu na to što Allah nije milostiv prema nama. Jer smo mi svojom grubošću i svojom nepažnjom udaljili se od njegove milosti. Griješenje prema njemu sigurno nas udaljava od njega. Zato nemojte bježati od Allaha. Nemojte bježati od Allaha. Nemojte bježati prema imenima, prema ljudima, pre, bježite prema Allahu. Bježite njemu. A sigurno kada budete njemu bježali, on će vas povesti putema koji njemu vode. I onda se nemojte sekirati. Ne sekirajte se što ste manjina. Da li me čujete, braći i sestri? Jel se čujemo? Hvala te, nisam vidio, nemam ovdje, ali eto. Nemojte se sikirati šta govore o vama. Danas se braće i sestre mnogo laži. Mnogo se laži. Zato je najbolje da... Barak ilafikum. Zato je najbolje da se družite sa Allahom. Zaista, danas kada mnogi ćete iznevjeriti, mnogi će ti okrenuti leđa iz samo njima poznati razloga ali ako krenete prema Allahu Allahu ekver to je sigurno da da te Allah neće zanemariti naprotiv kaže uzvišeni slušajte me dobro braći i sestre kul ja ibadi alladine asrafu kaže Allah subhanahu wa ta'ala reci o robovi moji A ovo eladi nesrefu, braćo moja i sestre, znači vi koji ste prešli svaku mjeru u grešenju, Allahu akver. Pa pogledajte Allah te bar tela prije nego što opisuje nas, opet nas naziva kako? O, robovi moji, Allahu akver. Kaže, o, robovi moji, to jest, o, robovi moji, vi koji ste prešli svaku mjeru u grešenju, Nemojte gubit nadu u moju milost. Nemojte gubit. Ja zaista praštam. Ja sam milostiv. Dozovite me i pozovite. Ja ću vam se odazvat. A što nam fali milosti? Gdje je tajna? Zato što se nama nije smilovalo. Jer da smo tražili od Allaha nam se smiluje. On bi nam se smilovalo a onda bi mi bili milostivi. A grubi smo samo zato što ga ne zovemo i ne dozivamo da nas očisti od te prljavštine i grubosti, pa su srca postala kruta, pa ništa više ne osjećamo osim žestine, strogoći, tvrdoći, pretjerivanja, ekstremizma, la haule wa kuvete illa bila. Allah, molim da nam se smiluje, i da nam uprosti i da spusti sakine i smirenost u naša srca. Da se smiluje svim muslimanima. Da osjetimo slast i badeta. Da osjetimo slast robovanja njemu. Allah molim da nas zavoli. I a kad te Allah zavoli Allahu ekber. Zato braćo i sestre u ovim vremenima koja su zaista teška čuvajte čuvajte i brizno milujte Allahovu milost nemojte se od njega udaljiti možete se udaljiti koga god hoćete i možda nećete izgubiti ništa ali ako se udaljite od Allaha pazite dobro bolje vam je da se udaljite od čitavog svijeta ali od Allaha nemojte nikako ako krenete prema njemu on će sve one koji su krenuli prema njemu sastaviti na tom istom putu. I onda se nemojte sikirati. Onda se nemojte brinu. A najbolje i najsigurnije da se Allah ovom brine. A rezultat toga jeste šta? Da se ti pobrineš za dostavu Allahove vjere. Da se pobrineš da odgojiš svoju familiju, svoju ženu, svoju majku, svoju komšiluku, svoju porodicu, a onda će se uzvišeni pobrniti i neće te ostaviti poniženog, da će ti najveličanstvenije stvari onoga što njegova vjera nudi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da osjetimo njegovu milost, da nam oprosti naše grije i stramote pokri, da nas učusti, da nas sačuva od zla nas sami, da sjedini srca muslimana i da nas uvede u džennet, da nam omili islam i da nam ispuni obećanje svoje da budemo od onih robova koji će u džennetu gledati njegovo lice, a blago onome, blago onome, blago onome ko to doživi. Molim Allah da budemo ti, da uđemo u džennet, da mirišemo džennetske plodove, da ih okušamo. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam omogući da vidimo Omara ibn Hataba, da vidimo Hamzu, da vidimo Halda i Mugalida, da vidimo one kojima je bio zagarantovan džennet, da vidimo poslanike, i vjerovjesnike, molim Allah, Tebare, Kvetala, da nas obraduje pijacom u džennetu, da nas obraduje sofrom, molim Allah, Tebare, Kvetala, da nas zaštiti, da učini od nas njemu odane robove, da preko nas sačuva njegovu vjeru i davu, da nam podari razboritost u oskurnim trenucima i mudrost, snagu da izdržimo. Molimo Allah da nas okiti osobinama zbog koji ćemo zadobiti njegovu ljubav. Molimo Allah da nas okiti osobinama bogobojaznih, iskreni da nam pokrije ono što smo pogriješili. Molimo Allah da primi naše dove. Mi smo ubjeđeni da će naš gospodar, jer on kaže pozovite me i dozovite, ja ću vam se odazvat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se odazove, da primi dobovi slabašnji njegovi robova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje našim roditeljima, da se smiluje našoj djeci, da uputi naše žene, da uputi naše majke, da uputi naše komšije, da uputi nas, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da im dadne da osjeti ono što osjećamo mi. Allaha molim da večeras ovo sjelo ne ostavi nikog, a da mu ne oprosti. Molim Allaha da ne ostavi nikoga da ne osjeti toplinu njegove riječi i toplinu njegove upute i smirenost njegove meleka. Molim Allaha te bareke od tala da nam svima oprosti, da nas uvede u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga moja braćo, plemenite i cijenjene sestre. لضائع ولعاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي دارك بلطف فليس لي من مناصب إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصي إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصي أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي يا بك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي عنك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم أتراه وذهلها جلال مر القرون أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخالق عيون الخائنين وعين لجلمك لا تقوى أم أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعون ويح نفسي فلا ويح نفسي فلم ترى وهي ترصف في سجود وهي ترصف في سجود مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا فلا تخون نامت عيون الخائن والله والله والله والله الله والله والله والله الله والله والله والله As I look to nature's beauty dazzled am I knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علاحمتے بھر کرتا ہے تو برکتوں سے دان beste, mächtigste und der barmherzigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu. সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী ভেতম তু আল্লাহ তাদুরুম ভেতম প্রতিদিন করকোম আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني ما أجدرجكك مثل رازاني أم رازتو الله الله الله الله الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة ölsem عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات تعدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحشا حسبي أنك خالقي رحماني قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانك السامي بكل جناني أنت الراحم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رددت يا دمرئ قد جاء يطرق باب جودك داني ها قد وقفت على دروبك أنت تشي فرحا بما نولتني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللاني وأنت تراني أدور بك أنت تشي فرحا بما نولتني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللني وأنت تراني حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله حاشاك يا حبيب الله حشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله أوذيت في زمن مضى قد كنت خير الصابرين وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين أوذيت في زمن مضى قد كنت خير الصابرين وعفوت عمن قد ظالم يا رحمة للعالمين واليوم يرميك العدا حاشاك يا رسول الله اليوم يرميك العدا أبي أنت وأمي يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله hatın aşbeta Na miran kad dünya, Na hired zatın aşbeta Na miran kad dünya, Na hired zatın aşbeta Na aşbeta falne dhe babena në fali gjithë këto besim tër Bëjmë i badet pa janë dhe prano zotë këtë dua Bëjmë i badet pa janë dhe Në prano zotë këtë dua Bëjmë i badet pa janë Naprano zot kad dua Bëj mi badet pa janda Naprano zot kad dua Kad dua Në bënë jetën të begaqme Edhe vdek jenë të regaqme Në bënë ينترى كشما دايما رش برتن ما إيمان بسم ترنا يميكان دايما رش برتن ما إيمان بسم ترنا يميكان دايما رش برتن ما إيمان بسم ترنا يميكان دايما رش برتن ما إيمان besim tarına kemik an kemik an şehadetünün emezan fiyalen Şehadetin kâmekan şehadetünün emezan fiyalen bramızat kâmekan Nad ne var itinandihma Samele cevap medan ne var idinem dihmam Samele cevap medan ne var idinem dihmam Samele cevap medan Cevap medan Aştu tuykan medan të hal vin me lek ale bajn Ashtu të i kal me të hal vin me lek su ale bajnë Mun keren të mërin e kan Tri dhe të toka kur ve Mun keren të mërin e kan Tri dhe të toka kur ve Mun keren të mërin e kan Gjithë e të të ka kur dhe përoj Mun kere në të mërine ka Dridhe të ka kur veprojnë, kur veprojnë Pësi në kush është zoti jatë, kibla jatë dhe dini jatë Të pësër e kush është zoti jatë, ki bëla jatë dhe dini jatë, ditë ma shërit shumë e vështirë, në ndihë ma zoti jatë ditë. Dit shumë e në ndihë ma zoti jatë ditë. Dit shumë e në ndihë ma zoti jatë ditë. Dit mahşeri çume e meştir Nandi hımazat diye dedit Diye dit Allah نوض زازاتنا إسلام اللهم يا رحمن نوض زازاتنا إسلام اللهم يا رحمن نوض إلهي إلهي إلهي وخلاقي أجل لك أخضع Zot për muve Shumë të zezak A Zdi që shtoka S'më kal e Po bëm Banana Zdi që shtoka S'më kal e Po bëm me dhe mozot Më të lutem se jam shumë بحل المعاني أبيك تقرب يم شط الأماني ترى البحر موجا رفيع وغدار غيرت دربك والخسارة وخيمة حتى الظليمات مع كل هذا كان وقراب سفينة تنقذ غريق ما لقحد يعينا يشتاق لك والدمع في وسط عينه يشتاق لك والدمع في وسط عينه يا رب تشفي موي من كل الأمراض فيك يا رب ملك تكفر لنا بواب وترد بلسم دنيتي بعد الادمان حتى نعيش الانس في كل الاقطار الله ظن من هو توكل وبكل ليله يطلب الله يسال حتى لو انه من عيشته تهمل حتى لو انه من عيشته تهمل لا تعتقد يدينك بترجع اصفار أبويا طلعتك علينا كما ضين لا تبتعد يا أبويا وتقول لي شوي من عقب موتك ضامري قاملك حي تكفى وما خلك بنا وارحم أصغار يا ابوي طلعتك علينا كما لا تبتعد يا ابوي وتلول نشعر من أجل ما تتضع من قام فيمحى المجد لو الحمصان qia të udhëzon Dhe imanin të dobson Në pun qia të udhëzon Ke shëjtani shumë i ke qenë ta abën ti të dhe mirë Lutem zotë mu me mdihë mu Pre shejtanit më u largu Lutem zotë mu me mdihë mu Pre shejtanit më u largu Ya Rabbi azatiyam sitemi zat palatan işe suvar yam Rabbi sidat dalim paratü İşe suvar yam Rabbi sidat dalim paratü Se të dua është më Sa më shpejtë ti më pëndu Pun të djallit të më haru Dhe namazin më filu Pun të djallit të më haru Dhe namazin më filu Ti të lutën zotian kam gabuar për gjithë mal Qo se zate ty nuk me fal Jam i humbur për gjithë mal Qo se zate ty nuk me fal Jam i humbur për gjithë mal Zon t'i tha robim, unë t'a falat gëha Prej shejtanit më u largu, pun tek qia nuk i du. Prej shejtanit më u largu, pun tek qia nuk i du. Besën ta jabë zotën ti, me shejtan pun si përzi, do të po bojuzat qka do ti. مفalmuya Rabbi Dad boyun zot shadanti Mefalmuya Rabbi Dad boyun zot shadanti Mefalmuya Rabbi Dad boyun zot shadanti Mefalmuya بيضاء ترنوه إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم أتراه aja qenë ka kosh Jo nuk lenë për ta me thon As një lirë e as një grosh Jo nuk lenë për ta me thon As një lirë e as një grosh Po sunda shumë o njeri Në stacionin e dënion دارینا kadbo بو اخیره دا Se kjo jetë shumë e shku Dhe kalon kish pa e vre Atë që keme punu Në khire dhe gje Atë që keme punu Në گمجه 음이αυτ던 튜니의 값샤 오로비 디나리타 제바해 샤지도시트란 곰 عدیسه کرید که میلام سه با هشش داشترم گوم عدیسه کریت که میلام Rizzo kohë në rimi, Se se dina vëhesh plak U shështaj që të dhaliri E smërzit e shti aspa. U shështaj që dhaliri E smërzit e shti aspa. Mosë ndalë shumë o në stacionin e dynjas Kalimtarje në këtë bot Akhire më ka me pas Se kjo jetë shumë e shku Dhe kalon kish pa e vre Atë që ke me punu Në akhire më ke me qenë حتی چه نخیره با کمه چه و اجدادید یه دیده افراد لشانی از که پیده است از بانیری نشکوشگوی اکورزیم که پیده است është shkoj e kur zima Mira keq, qka ke punu Të gjitha unë i Para zotit ke me u taku I brinë tënë kur ta Para zotit ke me u taku Librin të më kur Mosu dal shumë o njeri Në stacionin e dënjas Kalim tarje në këtë Akhire dhe po ka me pas Se kjo jetë